Book 2 ფოსტაში ფოსტაში სად არის უახლოესი ფოსტა? სად არის უახლოესი ფოსტა? შორს არის ფოსტამდე? შორს არის ფოსტამდე? სად არის უახლოესი საფოსტო ყუთი? სად არის უახლოესი საფოსტო ყუთი? რამდენიმე საფოსტო მარკა მჭირდება. რამდენიმე საფოსტო მარკა მჭირდება? ბარათისა და წერილისათვის. ბარათისა და წერილისათვის. რა ღირს მარკა ამერიკისთვის? რა ღირს მარკა ამერიკისთვის? რამდენად მძიმეა შეკრა? რამდენი ნადმძიმეა შეკურა შემიძლია საჰაერო პოსტით გავგზავნო შემიძლია საჰაერო პოსტით გავგზავნო რამდენი ხანი სჭირდება ჩასვლას რამდენი ხანი სჭირდება ჩასვლას საიდან შეიძლება რომ დავრეკო საიდან შემიძლია დავრეკო სად არის უახლოესი სატელეფონო ჯიხური სად არის უახლოესი სატელეფონო ჯიხური? გააქვთ სატელეფონო ბარათი? გააქვთ სატელეფონო ბარათი? გააქვთ სატელეფონო ციგნი? გააქვთ ტელეფონების ციგნი? იცით ავსტრიის კოდი? იცით ავსტრიის კოდი? ერთი წუთით ვნახავ ხაზი სულ დაკავებულია. ერთი წუთით ვნახავ. რა ნომერი აკრიფეთ? ხაზი სულ დაკავებულია. თქვენ ჯერ ნული არ აგიკრეფიათ. რა ნომერი აკრიფეთ? თქვენ ჯერ ნული უნდა აკრიფოთ. თქვენ ჯერ ნული უნდა აკრიფოთ.